mus kai batrachos Hersaius mus kai moire batracho e filio the ho de batrachos kakos bule usamenos ton poda tu muos tho e podi sunedese kai proton men epites horas elthon siton de pneesontes epeita de heilei tes limnes plesiasantes, homen batracos ton mun eis tobathos categen, autos bruasdon toe hudati, caito brecececex anacrasdon. Hode athlios mus toe hudati fuse theis et ethnecei. E peplei podi tu batraco sunde de ictinos de tuton idon tois onuxin herpasen. Batrachos de desmootes epecoluthei, deipnon cae autos toi ictinoe genomenos. Hoti can necros aetis ischuei pros amunan. Hegar theia dice eforae panta caeto ison apodidosi sdugo statusa.